nie wiem jak je złapać. I co mam dalej zrobić? W ogóle. E, nie wiem, wysuń łapy. Spróbuj jakoś tak, wiesz, wysunąć łapskę i podnieść śrubkę. No podnieść śrubkę. Jak? Na ręką. Jak jest tak daleko mojej ręki, że ja nie mogę utrzymać. Oj. <laughs> się przesuń. A ty co tam u ciebie? W porządku. Jak tam wbijasz dzisiaj na, na dewa? Co? Wbijasz dzisiaj na dewa? Jak ja nie wiem gdzie komputer. <laughs> no to musimy w domu. Опять на не дам. Не веришь? Нет. Ты где ты мешкаешь? Я на Украине. Мешки? Yeah. Еще.